Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 23, 1994 Isinagawa ang kauna-unahang Diocesan Pastoral Assembly sa Diocese ng Bangged sa Abra. Sa apat na araw na pagpupulong, nabuo ang vision mission ng diocese ito ay ang maitaguyod ang simbahan ni Kristo sa lalawigan ng Abra sa tulong ng Birheng Maria nang uh, naaayon sa buhay ni Jesus. Binubuo ng kanyang salita at tumitibay sa tulong ng mga sakramento nang maibahagi ang mabuting balita ng Panginoon sa lahat inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.